kugira namwe mugire icyo muterereye mu kubaka kino gihugu c’amavukiro aribwo burundi muti rero uno munsi tuyaga kubiki uno munsi tugira turabire hamwe ibijyanye n'ibikobwa by'imigambwe abanyamigambwe eka n'abanyepolitike ku rubuga aho baba basanzwe bakorera ku kumbure begera abanyagihugu canke ibikorwa byabo muri rusangi ariko aho umuntu akibaza mbe hari intambamyi zoba zihari mu gihe abanyepolitike bariko bararangura canke bariko barakora ibyo bemerewe n'amategeko mbe muri demokrasi haba leta abatavuga rimwe nayo n'abandi ni gute bo kwigenza ibyo ni bimwe tuza kugaruka ko muri kino kiganiro umutumire eh, ni umutumire adasanzwe kuko n'umutumire yigeze kuba yitoreza umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu uwo nawe si ni francis rohero kumbure ashobora kwidondora kuruta uko jewe eh, namuvuze reka ndamuramutse nongere ndamuhe ikaze hama mu idondoro ariko dutega biri kuri mwanya mwaramutse neza medara mm. n'abumviriza bose radiyo televiziyo isanganiro wabivuze neza n'ibyo nyine n'ibyo benshi banzi ko nayo ubundi uno munsi nashaka kwidondora nk'umuntu akunda amategeko na cyane cyane ashaka gukuza uburongozi bwiza mu bantu mm. Ego murakoze cyane uno munsi francis turi ko turaba kugira habe ugukora umuntu akora ibikorwa byiwe yisanzuye icyo no kwita mu gifaransa espace politique haba mu banyamigambwe abigenga batavuga rumwe na leta eka n'abandi burya umuntu ko musanzwe munashyira imbere ibijyanye n'uburongozi eh, mu ntangamarara uburongozi nyabwo uburongozi bwiza bufatiye kuki urakoze cyane icyo kintu turaza kukivuga cyane kuko iyo hageze nk'ibi bihe abamenyeshamakuru mutangura kugira muti amatora abantu bumva abategetsi gusumba abarongozi bakumva uwo bazoha ububasha bwo kugaba gusumba ukuba umuntu mwiza ibyo rero mu gutanga indangura kintu yica mu isi umurongozi ndagifata mu buryo butatu umurongozi mwiza yoba umuntu afise umutima mwiza wo gukundana wo gushobora kumva yuko icyo agirira abandi nawe yokwemera ko bakimugirira ikigira kabiri ni ingene inyifato aba afise na cyane cyane ndayifata nko mu guca bugufi mu mm. kugenza buhoro kuko akenshi umurongozi aba ari imbere y'abandi ingene rero afata abandi biba umara akoresheje ingufu hoho urumva ingene bigenda ikigira gatatu yategeza kuba afise ubwenge umutima wo gutahura cyane kuko kurongora abantu ni ukugira icyo bamarira mhm. ni ukugira imigambi ibateza imbere ibakura aho bari bari uno munsi ikabajyana heza ahubwo batahura icyo barondera mm. francis reka tugaruke ku no ukwidegembya cyangwa uh, ukugira aho umuntu ashikirije kiri ku mutima akoreye ibyo asanzwe akora uno munsi mubona ku rubuga byifashe gute sinohera ngo vyifashe gute ndakwibutsa ko eh, sino bigarukaho ku mategeko yose mugabo ni nko kugaragaza ibyo biyumvira gushobora ushobora kuronka uburenganzira bwo kubivugira mu maradiyo na cyane cyane ay'igihugu akoresha amakori y'abanyagihugu mhm. gushobora gushikiriza kugira umurundi yumve atahure ineza y'umurongozi yoba yipfuje akenshi rero ndamutegeke ngo bigire nk'uko nshaka akenshi nibyo tubamo ni ukuvuga ko abantu bajya kwitoza bipfuza ko ikibanza cyo barekurirwa hmm. bagize imana bakahashika bigenza kwakunda kundi ntibarekurira uwundi gushobora kubikora ibaza ko biva kuki eh, biva kuri byinshi cyane igihe nagusiguriye ibintu bitatu kuri jewe biranga umurongozi ari umuntu yashize imbere burya bwenge agira ati jewe nokora iki agashira igenza buhoro mu buzima bwiwe kugira ngo agire ati iki kintu nzogishika ko atawe ndinze guhonyanga akagira n'umutima uwo mutima wo gutahura abandi icyo gihe ntiyobuze abandi gukora ibyo nawe ari kuri we tumaze imyaka mirongo itandatu Eh, igihugu cyikukiye abige abari ku butegetsi bamye bigenza gute mm. ntitwaja kubibaza ngo ni uko amatora ageze oya ni wa mutima ntibiza guhinduka bukwi na bukwi kuko jewe Francine ndabisabye cyangwa uwundi nibyo ngira nti biva kuki muri twa mugina bo twita abawopoza abipfuza kugira aho bagera kuki bipfuza gutanga bagira ati duhiki duhiki kurikiza amategeko mugabo waja kuraba nabo aho bajejwe muri ya migwi barimo aho bajejwe mbega baraha ubwo burenganzira abandi kugira ngo bashikirize icyo bipfuza muri iyo migambo cyangwa muri ayo mashyirahamwe ubwo bijya nyine bajya bagira mu ntwaro iyo bageze ku butegetsi ubwo si abandi bose bakora mu tugwi babamo mhm. none umuntu yabikoze mu mugwi abamo atigeraho ijambo abandi atigera yumva ko abandi bovuga icyo bipfuza nawe ahari ko bomwagiriza ko ibintu atabigize neza none azobigira neza niyagera ku butegetsi bw'igihugu aha abironkera ububasha n'ibintu byinshi muzi bikurikira igihe utareze uwo mutima wawe mhm. kugutahura icyo womarira abandi ntishobora gukunda kuko umengo ihangiro amatora aheza irindi hangiro n'amatora akurikirana n'umuntu yo kwihiyondera mu myaka ibiri itatu mhm. mba nibaza ko ibyo bintu byoba ihangiro ry'ubuzima amugira uti jewe sinagiye muri politiki kuko ndi konsaba akazi sinagiye muri politiki kuko ndiko nipfuza ico bampa nipfuza guha ubuzima bwiza ingeso nziza barundi bikora imyaka 30 y'ubuzima cyangwa canke 40 naho ntobanashitse ku butegetsi nze nsige umuco mwiza mu bantu bagira bati urya muntu abikoze uko igihe rero ico kitaba kitaturazishinga nk'abaja muri politike ugasanga ibyo abantu babishira inyuma bagamirije gusa icyo bagiye kuronka muri aya matora biba bitahura iki gituma amatora aza kuba intureka hmm. wese agira ati ni akaryo ko kugira ndahaje ndahasimbire cyangwa ndahakure naka kubesha kubabaza konona ibyo byose bica biba muri kimwe bituma umukino wa politiki hmm. eh, francis uno mutima ino nyifato na bwenge ubwo ntiwosanga ah, bikogwa kumbure mu migwi ugasanga hari haba ukudatahura ahubwo ibintu umwe wese mu muguyi akabona yuko bino bishira imbere ibi mvugo icavuye mu kanwa naho kitagaragariye mu bikorwa ntikiba carico mm. eh, murakunze kuvuga yuko imigambwe yose ifise imigambi benshi barakunze kubivuga mugabo akavuga ati ntitubishira habona mugabo urabye inyifasho toya bamwe n'abandi ngaha ku maradiyo iwanyu iyo bariko barahangana iyo bariko baravugana bamwe bagirizana ibintu uratahura ku uwo mutima atawuriho kuba nshobora kuwuvugira muhiri wanje nkabwira abana ngo murigenza neza mugabo jewe iyo ndoye nk'ubu navuye muhira nje ngaha nkaza kuvuga ibitutsi bibi nagiriza abantu none muhiri wanje hamaze ikingereranije n'aha muri iyi studio yanyu iyo migwi yaba yabikora tuba tubibona bigaragara ubwa mbere urazi intureka zikunda kuba mu migwi cyane cyane iyo ya politike nk'imigambwe mhm. birirwa baracanamwo bamwe n'abandi bigeze rero ku rwego rw'igihugu urumva aho birakomera sinokwemeza rero ngo mu migwi ngo barabiyaga bishobora kuba ari gukwegera ko kugaragaza yuko ya masitati abantu bashikana ya maregremado interiyeri ya mategeko yose abagenga ko bayemera mugabo mu nyifato ntibigaragara na gatonya ibyo rero nibyo biboneka mu gihugu mu myaka itari mike abantu bagapfa babizira abantu bakababazwa babizira ibyo niyamiriza abandi unyegenda byubahuka mhm. mwatubwiye francis rohero ibiranga indongozi eh, murahejeje no kuvuga ko mbure ibyo usanga biba mu migwiko bidashoka cyane cyane Eh, iyo bivuzwe mugabo ntibishigwe mu ngiro ataco biza gufasha igihugu reka kumbure tugaruke naho ku ntambamye muravye uno munsi cy'uburundi cyangwa ahandi imigambi ya politiki icyo bita porogaramu y'ukuri ituma abantu baronka icyo bategereza kwifuza mhm. itazobaho icyo mu ngo espace politiki ntikizo kwigira cyuguruka abantu bapfike abantu barakenye mu buryo bwinshi abantu bakena mu mutima bagakena mu buryo bw'ibintu materiel bagakena no mu bindi byo gushobora kwisanzura kuronka icyo wundi afise igihe mu nzira y'iterambere ibyo bantu batabisangamwo ngo babone bati jewe ikinzogishikira bigenze uku bose bibaza ko ubugishikira byoroshe ni uri mu butegetsi mhm. bica bizana ya abantu bose ubu baja muri politike by'ukuri barafite ibyiyumviro bya politike canke bifuza kwicara harya hari abandi bahari igihe intumwa hakwigwa none nico gituma haca hazi ntureka mhm. igihe mu gihugu umwe wese agira ati nanjye ndipfuza kubiki iki ndipfuza akazi nk'akarorero dufatire kuri icyo cakazi. inyishu ya politiki yategereza gutuma ku mwaka tumenya tuti abantu bari bipfuza akazi bari ibihumbi bibi hariho ibice bitanu ku ijana bakaronse mm. bigasigurwa ni kimwe mu nyishu za politiki gushobora kuvuga abantu baronse inyigisho nko mu mashuri ingene batera imbere cyangwa abantu bashoboye kuvugwa mu gihugu abantu baronse icyo bari bipfuza mu buzima ati je naripfuza kurima nararonse umutahe kandi narabikoze ivyo ni ibintu bikomeye mu nyishu z'ubuzima bw'abantu igihe rero bamwe babura mwene ivyo bintu inyishu bayibaza muri politike bagira bati ubwo icompa nanjye ngashikira ubutegetsi sinobironka haca haba uguhiganwa kubiri mm. bamwe bahiganwa bagira ati reka nje mu mugambi uri ku butegetsi niho nzobironka hagaca haba iba mu mugambwe wa muri ku butegetsi abantu baterana imyereka kugira bashika aho bashika abandi nabo bagira bati reka ngumye inyuma ujya mugambwe nzi ndabusenyure mwama muri izo ntureka rero zikaba mu mitima y'abantu no mu miryango aho abantu ngira ngo no kuja gusenga basenga bagira ati ico mpananje hajya nkashika mm izo ntureka zirateba zikaba no muri ayo masaba mana abantu bipfuza bati icompa nkashika hajya zanduru zitegerezwa kuba ntiziza guhagarara rero kuko hari umuntu avuze ngo tubireke basha kuko mm. naho babireka muri uyu munota bukeye barabisubira ntitwategerezwa kugira iki kiganiro ngo ngo amatora aregereje byaba mu buzima bwa misi yose ndemeza neza ko iki gihugu uwo kwemvesitisa bihagije abantu benshi bakaronka akazi bakaronka ibyo bakora umurindi wo kurwanira politiki wo gabanuka mhm. abantu b'abanyafurika kenshi n'abarundi eh, ngereranije benshi ntibariko bapfa ibyiyumviro bya politike bapfa ukwibaza ati mbega ejo nzoramuka mbega ejo nzoronka parcelle mbega ejo nzoronka homba mbega ejo nzoronka isoko rinaka mugo nivyo ntivyari bibi ntibyategerezwa kuba gutyo mm. ivyo bintu igihe abantu ukubishikira bitegekanijwe hariho mu kirundi cyo no kwita gushora imari investissement zibereye abantu ntibobipfa mm-hmm. umunyapolitike yoza ngaha agashikiriza ivyiyumviro vyiwe atarinda gutuka bahari kuko yibaza yuko kubasubirira ari ari bwirizwa kuriwe nico gituma umuntu arinda yubahuka kwica uwundi gupfunga uwundi kubeshera uwundi kubera iki nuko ikiraba ubuzima bwiwe kiba cageramiwe hakomeye gushika havyubahuka mm -hmm. abana bariko barakina ubute hari urabona yica uwundi baramenya bati naho bamfata naho bamfataho ninyegeje ndaza gutaha nta kiba mugabe igihe bigeze aho byo bangamira ubuzima bwawe urashobora kubabaza uwundi ibyo bintu rero biraba ubuzima bwacu akazi k'abantu ukurera abana babo ukugira aho baba birashobora kubatuma bubahuka uwe gito tutazi hmm. rero ngiye kuvuga rero nti bihera he ikibituma sindagifatira hafi mu by'abantu baza kuvuga ngo umugambwe mbona akangurira ko guhana n'aka ngo umushikiranganje w'intwaro hagati ngo yavuze uku ngo banaka bababujije kuja ngo kwiyamamaza mm. ngo banaka bababujije kuja ngo kugira umunsi mukuru oya saho ndabifatira ivyo biza kugaragaza ubwoba bwinshi abantu babamwo bwo kwibaza ko mu buzima bwabo bashobora gutakaza ivyo bafise ivyo rero birashobora kububahura gukora ivyo batari gukora Mm. igihe abantu ubuzima bwoba bumeze neza bagira bati iki ndashobora kugishikira atangorane abantu bajya kudandaza abantu bakajya kurima abantu bose ikintu bakakironka batiriwe barakigokera ninde hagati yatwamwe yogira ishari yogirira ishari ubundi gushika bibaza yipfuza hawundari ivyo ntivyategerezwa e, eh, ni iki gica kibaho yuko abantu bagira bati twaranse politike cyane ku buryo ububwiye wese agira ati sindayishaka politiki politiki ayitiki ayita kwa gushihana mu gihe ku bwanje politiki yari ibyiyumviro by'umutima biza bigira bati ejo iki kirashoboka iki ntigishoboka n'uwakivuze uno kirashoboka amaze imyaka itanu atagishoboye akavuga ati narihenze sinsubira kuyitoza mugabo urasanga n'umuntu mu bihugu mu gihugu cyacu yabaye no ku butegetsi imyaka ingahe akaba umuyobozi imyaka ingaha hano ngaha mm. agatwara ishuri y'inaka cyangwa ibitaro binaka agatwara intara y'inaka hakabamo intureka zidashoboka wamubona ariko ariruka guhigana ngo ntegerezwa kubandanya kugitwara mm. mbega abyipfuriza iki kandi azi neza ko mu byo yihaye nka bitanu atashoboye kubishikako ibyo rero kubwira bikwega intureka zidashoboka biroroshe rwose mm. eh, francis muvuze kuri ibi biranga indongozi eh, tuko turavuga ni espace politique hari n'amashyirahamwe usanga akenshi babareka ariko ugaca usanga hariko harabura inyishu hariko harabura eh, icyo nuvuga gufata pozisiyo umuntu agafata ati ingingo ibi ntibigenda kunuku ukuntu ukuntu ukuntu nk'umurideri muri icyo gihe abo bantu ku mpande zibiri zose boca bigenza gute meda kugira umuntu amenye ingene yigenza jewe hariho ibyo mvuga mhm. mugabo hariho na wa mutima umwe ariko arakora kimwe twavuga yireze gute afise ubwoba bw'iki mm. uno munsi umuntu Uh, tuvuze ngo politiki urumva eh, eh, niho hamwe ntahuza n'abantu kuko ibyo tukora mu buzima bwacu bwose ni politiki ni nuvuga kutuma ibintu bigenda neza aho turi hose yaba ari ishyirahamwe urimo yaba ari ishuri uri kurifuza ko abanyeshuri batahura ibyerekeye ibidukikije ibyo zose ni politiki kuko bituma mu kujya gutunganya neza igihugu ubwo burongozi maze kuvuga ko hari umutima inyifato n'ubwenge bw'ibyo umuntu akora mm. eh, sinsubira kuvuga ngo ni ingorane y'uburongozi abo bantu icyo baza gukora bivana na wa mutima bafise ntibaza no gutahura umuntu aza gushyiramo mabisi baza mhm. kumuha ishusho ry'icyo ry'ikibi bibaza bohava bagwamo mhm. rero abo aba bo bose eh, bibavana ingene babitahuye umuntu arakora ishyirahamwe agira ati ninarironka rikaronka amahera nzoronka homba ndonke icyo ngira ryashyirahamwe yarikoze ribaye kuri we ikimuha ubuzima hmm. ibyico ryomara mu gihugu si cyo gihambaye hmm. iryo shyirahamwe rituma aronka haba rikamuha umukate ararira nicyo gituma agira ati muri iri shyirahamwe ntawuza ku ntege kingene ndaritwara rije narishinze hmm. bigera rero no muri politiki kuko abo bantu bose ni bamwe ariko hagati aho ugaca usanga kumbure hariho aho bari kwitura kugira eh, haboneke inzira ngo gasanga naho hariho uruhande kumbure aho o haba hashigikiye gusumbya hanze reka tuhaje mhm. uti ubutungane none ubwo butungane si bwa burongozi nyine mhm. wari gutatura ayo matati twavuze ku rwego rwo hasi afise umuti muwuhe afise inyifati yihe n'ubwenge ubuhe kugira ngo ashobore gutunganyiriza abo bantu hmm. ikibituma ni nuko uca umengo biri mu mvugo nahone mu bantu mugabo mu ngiro bica bibone kumenya ngo biragoye gushika kuko hariho organe yategerezwa kugira iki niki uno munsi muri kiragira ugasanga yoyo ihagaze aha naha naha irafashe cyo no kwita basi position tubishire mu migani y'imeta mm -hmm. uh, inyabu n'imbeba birapfisi ico bipfa bigiye kwitwara ku mfyisi wowe rero aho ushaka ko imfyisi icigira imico y'ubuntu ubwo nyene icicugwa rubanza ikiriko kirica ibihugu byose ku isi mhm. ni uko dushaka ko abantu tuzi umuntu mwarakuranye kuva muri abana mhm. ukamenya ubuntu bwiwe ko umwana mwiza mhm. uwundi nawe ukaba uzi ko ari gito ubizi neza mugabo umunsi uri izina haraheze imyaka mirongo ibiri murahuye mwambaye amakoti urya nyine w'igito uyibuka arabaye umusaseredoti arabaye ipasitori mhm. arabaye umucamanza ubwo nyine ushaka yuko acaba umuntu w'igitangaza mwiza w'umushinga nkahe byogorana sinda ngo ni sije mba naramuhaye iryo banga mhm. aho yarikuye mugabo niyaba atahinduye wa mutima mhm. niyaba yanyifata atayihinduye na bwa bwenge aguma ari yamfise ibyo niko bitegerezwa kumera nuko rimwe na rimwe twebwe abantu twifuza igitangaza aho kidashoboka kuva kiba gihari mu mpande zose kugira umuntu acagira ubwoba bwa kazoza yego cyane ariko siko byari bikwiye kuba oya na gato mm. bijya gushingira ku kintu nkunze kuvuga mu kirundi benshi bakivuga ko bashaka icyo bita viziyo mm. igihe uko yego benshi mm. bakivuga ko bashaka imbona kazoza n'ibindi byinshi igihe abantu benshi viziyo yabo ihagaze kuri mbega ejo tuzofungura mbega mu kwezi kuza nzoronka amahera ya rwayi yo gupanga mbega mu kwezi kuza nzoronka nzokokorerwa ya mpene banyemerera igihe ubuzima bwacu e, igihe ubuzima bwacu buhagaze ku mezi abiri atatu bugiye kure ku mwaka intureka ntizishobora kubura mm. ibyo rero biri biriko biratuma abantu babipfa bikwiye ko haboneka abanyapolitike nuvuga nti babona kure cyane biyumvira ati mbega mu myaka ijana iki gihugu kizoba gisa gute ntakiraha iyo uri kurateora amategeko azoba mu bihumbi ijana mu myaka ijana ntubuciyumvira wewe uno munsi uri kurashinga amategeko uraba ibyo mu mwaka uzugira uti rijya soko rizozemo abantu b'inzobe kuri inzobe hmm. abazopanga hajya bazoba abantu barebare kuko uri muremure urumva ubigira urabye ko nawe uzoronka canke mwene wanyu canke mwene so Mugabe igihe wiyumvira uti reka nshireho amategeko amara umwanya muremure utangura kwiyumvira uti naho noba ntahari hmm. bizogenda neza ikica rero muri ibi bintu byinshi turiko turabamwo abantu bose bafise ubwoba ntibazi neza bati mbegejo ngize iki ejo nzomererwa gute ubwo bwoba rero busangiye abantu bose bariko baragwanira minsi yose gushikira ubutegetsi ngo bubaho ubuzima hmm. igihe uburongozi bwobaye inyishu nigeze kubivuga wibukije ko nagiye mu matora hmm. abantu baragiye arusha baravuga bati abatutsi tuzobaha ibice mirongo ine abahutu ibice mirongo itandatu ni ukuvuga ugiye mu bibanza by'ubutegetsi bw'igihugu ibyo biroroshe gukora mugabo bari kuba bagize neza iyo bimvira bati mbega mu batutsi bose uwo bari ubunyene inyanzarake w'umwana ari kwibarabara hajya ku kiyaga iyo bagwaye n'amavunja canke iki wewe twamwiyumviriye mbega umuhutu yoba ari mu karusi canke muyinga muri aka kanya atagira n'agashati inda yafoye twamwiyumviriye ni ukuvuga ko biyumviriye abo basanzwe bazi ibyo rero biroroshe guha abantu ibice mirongo itandatu na mirongo ine mm. kubaha amakoti ukabaha ibibanza ahantu muri karitsiye ukabaha amazu igihugu gica kigira amahoro amahoro ararengeye aho araba imiliyoni z'abantu kwibaza uti mbega baraza gufungura mm. nibyo ntabiba mu kanya ngo bice bi byuzura impange mugabo nibaza ko igihe tuzotangura kwiyumvira by'ukuri kazoza k'iki gihugu tukavuga imbega abari mu bitaro puresereje muri umwanya bose barafise imiti mhm. mbega abariko bariga bose mu mashuri kuri umwanya mwanya barafise amakaye narumvise nko muri iyi ko hari abana benshi bataye amashuri y'intango mbega hariho uri karabyiyumvira igihe hari bibanza gusa bya politike bamwe bavuga urumva bwa bwo babugumaho mhm. kandi iyo rero bamaze no kubushira bimwe navuga mu masabamana umuntu wese aja kwisengera agira ati ngiye gusaba imana induhura ibi urumva barongoye baca bikorera imitwaro myinshi kuko batabitoreye inyishu imana iguma yumviriza bimwe bivugwa n'abantu ibyo nabyo ugasanga biragoye murakoze cyane ndabibutse ko umutumire turi kumwe hano ari francis herohero mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri yaritojeje nk'uwigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akaba turi kumwe hano muri studio muri karadiridimba ikiganiro cyagenewe abarundi bari hanze kugira turabire hamwe ibijyanye n'ubwigenge eh, bwo gukora ibyo umuntu yategereza gukora cyane cyane abanyepolitike ku rubuga ngira mwumvise ibyo yashikirije biranga batanga cyane cyane indongozi ati ni mwiza inyifato ijana no guca bugufi ubwenge ubwo nabo butanga gutahura n'ibindi byavuze yashiraho ati habe akabaho na programme nuko rero murashobora kutwakura kuri 2002 2004 66 ubusa kabiri 2002 2005 2007 canke 61 mm-hmm. duga kwijambo david ndashimye rero intumbero mwa ikiganiro murakoze eh, ndafise utubazo dukenza kubaza umutumigwa mm-hmm. ariko imbere y'uko ngira ico mbaza nagira banze ngira shikirije Mhm. mu bisanzwe eh, eh, mu byigwa bya politiki batubwira yuko umugambi wose intumbero aba ari iyo gushyikira ubutegetsi mm. hanyuma nk'uko tubizi umugambi umaze gushyikira ubutegetsi icucu ukora no kububungabunga hanyuma muri kahise ka hafi cyangwa ka kure haba mu gihugu iwacu cyangwa haba no mu bindi bihugu bya afurika twarabonye yuko ah, hari imigambwe yayindi bitwa ngo ntivuga rumwe na leta Mm-hmm. heshi na henshi iba ikoreshwa mu ntumbero zo gusambura leta ibihari iyo iyo leta ihari ifise ivyo idahuriza ko cyane cyane n'abanyaburayi mm. cyane mu yandi majambo abanyaburayi atari bo bayishyizeho mm-hmm. birazwi biravugwa n'abantu bamwe bamwe bigenga wanashaka n'abahinga bamwe bamwe aho ni mu ntumbero yo kuba itaborohereza kugira ngo baronka bifuza ubutare amakompanyi yabo aronke amakontra muri ibyo bihugu n'ibindi n'ibindi nodondago tuba tugiye muri byinshi mhm. ubwo rero tubagiye tubibona yuko ah, aba banyaburayi baca baca muri iyo migambi icyo twita bavuga rumwe kugira ngo bashobore kononera ubutegetsi buhari ako karagaciye mu byo yavuze rero natahuye yuko ah, icica politiki y'iwacu ari inda ni ukuvuga abantu bajya mu by'imigambwe bajya gukora imigambwe bajya gukora ibikorwa by'imigambwe atari kubera babishoboye cyane babikunze gusubiza abandi ariko ari ukugira barari bariya ari ukugira boroherwe mu buzima mm. nicyo ni ukwita politiki y'inda ikibazo cya mbere ndamubaza mm-hmm. Mm-hmm. iyo politike twoyiva ngo gute twoyirengera gute ngo kugira tuje muri politiki nyayo y'abantu babishoboye y'abantu babikunda ni ukuvuga politike y'abantu bayirimo kugira ngo bakorere abanyagihugu hanyuma rero ikindi kintu gikomeye mm. yabwiye avugira muri rusange njyewe mm. nari gukunda yuko yari kuvuga afatiye ku byo turi ko uno munsi Fati ku biri ko biravugwa cyangwa bitamaze igihe kirekire bigeze ni uko narabonye harasohotse urwandiko ruva mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano rwemerera imigambwe gukora amakoraniro amanama yayo batanagisabiye n'uruhushya ko birabona ibigenda neza n'ibigenda nabi hanyuma anaduha n'intumbero n'ukuntu byoshobora gukorwa kugira bigende neza abanyamigambwe babishima mm. ntihararengana icyo yoshobora kukinkorera ikindi kibazo nashaka kumubaza mm. mbega bibiri na mirongo ibiri na gatanu azogaruka icyo ni ikibazo nyine kimuraba wenyine muri rusange mm. hanyuma akandi kantu nashaka mbwire la classe politique y'abarundi bose ni ukuvuga mhm. abanyamigambwe bose mu burundi hariho amakosa dukunze gukora ayo makosa ni ayahe kenshi na kenshi twebwe nk'abarundi cyangwa n'abanyafurika muri rusange dupimira mm. akaba ari umuntu ajya ruswa mu buzima bwiwe akaba ari umuntu arenganya mu buzima bwiwe akaba ari umuntu atereka ineza ya bose ni ukuvuga akaba ari umuntu afite izindi ngeso zitari nziza ariko twebwe kubera igipimo cya mbere dukoresha ari ukubona ngo umuntu yarize bikaba bibaye umuntu tukaba twomuha mushyira mu nzego akaba yo mu akaba yo mu akomeye mu nzego zitandukanye icyo kintu rero ntabwo basaba abanyamigambwe mm-hmm. yuko igihe hageze yuko batora abakandida babo hmm. icyo dukeneye n'umuntu afise ubuntu umuntu yumva ko atekereza gutunganiza rwose umuntu afise imbono kimwe bita viziyo hmm. umuntu ataruzanywe no kurya gusa no kudatunganiriza bose ibintu bibiri nibaza yuko iki kintu ari igipimo iki abanyapolitiki buza barakoresha hanyuma rero ikindi kintu nubwo mm. abanyapolitiki musongore musongore eh, mm. ego niko ndarangiza bokwirindwa gukoreshwa mu nyungu z'abantu bo hanze kugira ngo igihugu bateme ishami bicaye ko igihugu ni ishami mhm. bagakora politike nziza yisunze amategeko yisunze eh, ibisabwa byose kugira ngo ibikorwa bya politiki birangurwe mu gihugu hanyuma abanyagihugu bagahita abanyagihugu bamaze gushyiraho bashize bakemera iyo ngingo y'abanyagihugu hanyuma bakaba david yari yahejeje iciyumviro ciwe mu isoko telefone iciye icika ariko kumbure ngira ariko ararangiza akanya kabonetse araza gusubira atwakure kugira gashimira umutumire eh, ku kigoro yagize mm. no ku yashoboye gushikiriza mm, murakoze cyane mm. doga ku ijambo rero turi kumwe hano eh, mumvise ko turi tugaruka ku bijyanye n'ubwigenge cyane cyane eh, ku banyepolitike imigambwe n'abandi ku rubuga ibyo twise espace politike yuguruye kuri bose ego murambabarira murakoze cyane yego icyo jene wavuga ni uko navuga ko ari eh, navuga yuko turakwiye gutahura neza yuko intwaro rusange mhm. n'urugendo urugendo si ikintu eh, gishika rimwe ngo hanyuma tuje ducumva kandi muri kahise k'igihugu cyacu mhm. eh, turazi ingorane twagiye duhura nazo mu byerekeranye n'icyo kintu cy'intwaro rusange hanyuma ikindi nacyo ni uko dukwiye gutahura neza yuko intwaro rusange cyangwa demokarasi idafatwa kuri jewe ntifatwa cyo kimwe eh, n'aba bantu bose kuko hari ibihugu bimwe bimwe bivuga ko bifite demokarasi ariko wagenda kuraba ugasanga iyo demokarasi nayo nyine iri nk'utunenge ari ari ibihugu ari ibihugu biteye biteye imbere kandi burya hari abantu benshi batarabimenya hari ibihugu bidafata eh, bidafata yuko eh, umuntu ni ijwi ariko mhm. ugasanga akenshi bashaka kutwereka yuko umuntu ari ijwi kandi ugasanga ibihugu n'ibihugu biteye imbere ndashobora gufata nk'akarorero eh, mu gihugu cy'ububirigi ndashobora gufata nk'akarorero eh, ngaha eh, ngaha muri canada nko muri province muri province ya quebec ushobora kuba waronsa amajwi menshi ni ibintu dukwiye kwiga hano ikindi nacyo icyo nuvuga ni uko turakwiye kumenya yuko ah, kwemera aho abanyagihugu cyangwa abenegihugu bashize mu gihe habayeho amatora kandi eh, ugerageje kuraba umuntu akagira ati habaye amatora uyu yatowe ubu igisigaye mm. eh, ntitumureke akore hanyuma mu gihe tugiriwe n'ubwo buntu yuko eh, ayo matora asura kandi akaba mu kiringo kanaka muri icyo gihundi ategereza kugira umwanya wo kuyipanga kugira ngo ashobore nawe kuzogira eh, icyo ashikirije abarundi eh, nka porogaramu kugira ngo nawe bashobore bashobore kumushyira ku butegetsi nawe ibyo gushaka guhinyanyurana ego imyaka cumi n'ingahe hmm. rero biraboneka yuko n'ishuri dukwiye kwemera tukarijamo tukaryiga hanyuma buhoro buhoro buhoro buhoro kuko ugiye kuraba mu by'ukuri eh, hari benshi dusumbya hari benshi mm. dusumbya kandi isagasesheshwa rumuri isagasesheshwa rumuri rero icyo nibaza yuko dukwiye dukwiye kucemera kandi tukacumva kandi tukabona yuko ari ikintu gikwiye gikwiye kudufasha kandi mm. uh, ushobora kuhasanga ushobora kubona yuko mu manama mpanuzwa jambo harimo n'iyindi migambwe mu makuru komine ni ukuri kuri jiro mbona ari ikintu ari ikintu cyo kuvuga yuko katubanaye twemere iryo shuri twige hanyuma mu by'ukuri umuntu arabye peyizaje politiki y'uburundi eh, nibaza yuko turi ko turatera imbere ngo turatera imbere icumu niyo niyo kideha kandi eh, ngira ngo twe turakurikirana turabona yuko hari ubwigoro bugenda bukogwa eh, ubushikirangajwi bw'intara yo hagati buheruka gusohora eh, urwandiko sinzi ko abantu barushize ko umutima ruvuga ruti hmm. ruvuga ruti umugambwe ushatse kugira icyo ukora nturinda gusaba uruhushya ngo musitantera abemerere ahubwo babwira bati twe tuzokorera aha tuzokora ibi bashikirize gusa ibyo bakora eh, baramenyesha iyo ni intambwe ikomeye cyane kandi yo gushima yo kwerekana yuko mu by'ukuri hari ikintu hari ikintu kiratera imbere hanyuma ibisigaye amatora bucaba abantu babandanye biyungunganye burya ijambo rya nyuma ni iry'umwenegihugu rero nibaza ko ari byo gushima umuntu arazi uko eh, pezaje politike yifashe nuko bimeze hamajewe vurema eh, ndashimira umutumire yashikirije ibyiyumviro kandi ni byiza cyane nibaza ko intererano yagize igihe eh, yitoza n'intererano aguma akora n'ubu nibaza ko ari ikintu ari ikintu cyo gushima kandi cyerekana yuko bari banyeretse yuko mu buhinga bw'ibyuma hari uwundi ari ku murongo francis reka tumuhe iminota ibiri kugira muce mubyishyurira rimwe murabona ko n'akanya kariko karagenda alo alo na mahoro alo alo alo alo ninda twakwiherereye he ndakuramukije vema wari ufite imigambi myiza urakoze cyane ariko jewe ikigo watanze uno munsi ariko ndanyurwa kuko ugomba gutangurira ko ava akora ku bwiza yego murabawupoza mukaba mutavuga amakosa kugira abanyagihugu bamenye amakosa leta muri abarongozi b'abanyagihugu icyo ni ikibazo cya mbere ndamubajije hanyuma ikibazo cya kabiri uh-huh. wewe w'umuhezi barundi kubera iki badatora porogaramu batora umugambi mm. kuko mu burundi batora umugambi ntibatora porogaramu nk'uko tubibona mu bindi bihugu byateye imbere isi kugira ije ku murongo urakoze cyane ariko Placide no kumwibutsa yuko ngira yibajije ko ari ukwiyamamaza oya si ukwiyamamaza ariko reka tugwakanya Francis murafise iminota ishika ku munani kugira mwishure bino bibazo by'aba banyagihugu batwakwibera hanze y'igihugu umwanya ni rwawe yego cyane nagira mpere kuri david igihe yavuga yatwibukije ibintu biba mu isi kandi unanje ndabyemeza ibihugu bibayeho bivanye n'inyungu ama intere mhm. kandi n'ibisanzwe bamwe bose barafise inyungu barondera ibyo bihugu yavuze bya rutura birondera inyungu natwe twari dukwiye kugera aho natwe tubibona mu inyungu zacu natwe tukazirondera mm. nibaza ko ataki cabamwo ivyo no kubimenyera nibisanzwe gose bigaruka hamwe navuga igihe wa murongozi dufise afise umutima akagira inyifato nziza akagira n'ubwenge mm. nta gihugu na kimwe gishobora kumugirisha icyo ashaka mm. rero bivanga aho onye ibihugu imwe bimwe birajakaza ibindi bivanye n'ububasha bw'ababirongoye ingene bameze rero akenshi imbere washaka abarongozi b'ibihugu nita bikiri inyuma gato bashobora kuba bakamira mu cyoze ibihugu mhm. bimwe bimwe kugira ngo bibajakaze kubera babahe kera bavuga ngo babazanira imishwaro n'ibindi ibyo rero n'ubu birashobora gushoboka nibaza ko bihari mhm. yavuze ngo ngo twobivamwo gute yego kubivamwo jewe bifata nk'ishuri nk'uko umwe yabivuze mu kanya Eh, sinibaza ko hari ikintu cya bukwi na bukwi ngo nshaka ngo ineza ngo uno munsi ngo ikoroke jewe narafashe umugambi mvuga nti reka nigisha abantu abantu ndiko ndigisha mu bakiri bato nuko nifuza yuko mu myaka mirongo ibiri mirongo itatu iki gihugu kitazoba kikimeze uko kimeze rero ibyo onye kuri jewe ndabigira nk'ubuzima nk'umugambi mm. iyo mbonye akarenganyo kaba iyo mbonye ibintu biriko biraba bitameze neza sinibaza ko icyo ico nokoba ngo ngenda kubwira ngo naka ngo ngo hindura hewe ngo gira ukuhewe ngo gira ukuhewe bivana na wa mutima wiwe uko yabibayemo ndabiba mwuko iyo ugiye ahantu ugasanga umuntu acungereye prison ariko arakubita abantu urashobora kumubwira uti bigezaho ugakoresha mbere n'amategeko amwe amuti bigezaho mugabo ugiye arashobora kubisubira hmm. igihe rero je ndiko ndigisha abantu ngira nti mbega ni gute ibi bintu bitazokwamaho hmm. nibande ni ukwigisha uno munsi kugira ngo ntibize bibandanye yayise ngo politike y'inda ngo twoyirengera gute iyo politike y'inda rero ariko arayivuga ngo twoyirengera gute mu mm. gushyiraho amategeko mm. ibintu bikajya aho bikwiye kujya ego ikibazo cya gatatu ngira tuzo kigaruka ko nihagera yashikirije ati muri bibiri na mirongo n'ibisanzwe jewe ndi muri politike hahize umwanya utari muto kandi inzobibandanya mm-hmm. sindabigira ku bw'iwanje mm. ndabigira kubera hari abantu benshi tubihuza nk'ibyiyumviro bizobandanya mhm. yego elamu ati yavuga ahantu hamwe ngo kwiga eh, nibaza yuko abamye batwara ibihugu n'abantu bagiye ku mashuri mm. ahubwo ubumengo ngo ko dutimiragwe ku bantu batagiye ku ishuri kandi batigeze banabikora iki gihugu aba ariko baronona politiki muri iki gihugu aba bose twese duhurira kuri ayo tuvuga twaragiye mu ishuri nitwe turi ko turica iki gihugu rero nibaza yuko ikibazo si ukuvuga ngo abantu bize cyangwa batize n’umutima umutima wa ba bantu umuntu mm. umushinga ntaye ku gatumba afise umutima naho biba ku ishuri afise ubuntu bwiwe arabugaragaza mm. wagiye mu ishuri ari gito rimwe navuga kare ari gito ishuri ntituma ahindura ube gito mm. Elamu yagarutse ati burya demokrasi n'urugendo ni porosesisi ati n'ishure ibintu byose ni ukwamiza ko mu masegonda mirongo itatu ati abanyapolitike beza avuga ingene bokwigenza mugabo acavuga ngo demokarasi ngo hamwe batora kubatora kuje kubwanje demokarasi si uburyo bwo gutora hmm. n'umutima w'abantu nimba iwanyu umutoruko urumva n'imitima iratandukanye yego nimba iwanyu umutoruko mukaba mwaravyemeranije nimba ahandi baserukirwa bakavyemeranya nimba ahandi bavuga ati dutwagwe n'abami bakavyemeranya nimba ahandi bavuga ati hasubirirwa umwana wa naka ivyo byose mukavyemeranya nimubikurikize hmm. ikibazo niyo mwemeranije ikintu ejo mugaca muzana inkota hmm. ivyo ni bibi ahantu hose amategeko bashizeho niba yakurikize bayumvikane ko ibyo rero bikorwa na wa mutima hmm. hariho ibihugu badatora mugabo bari mu mahoro hari ibihugu bama mu matora hari ibihugu bama mu matora mugabo abantu birirwa barapfa birirwa barababara kandi bibaza ngo batoye ngo bipfuza ni kuki birirwa barababara rero demokarasi si uburyo bwo gutora si uburyo bwo gushikira ubutegetsi nukugena abantu bashikira amahirwe mu gihugu cyabo mm. mbega abantu bo kwiga gute mbega bo kwivuza gute mbega bo fungura gute iyo niyo demokarasi mm. suvuga ngo nakaye bayi mustandi akanya ni gato ariko cha kumayange kubya Placide nabyo Placide rero avuze ngo ngo ni kuki ngo ngo abaopoza jewe nagira ndakimwibutse narakivuze mu matora umuntu yiyopoza iyazi icundi yibaza mm. jewe Francis kugeza uno munsi imigambwe yose hari sinzi na programme zabo uno munsi ndumva bavyutse bavuga ibi bavuga ibi bavuga ibi inye nta nturonka programme aho zanditse ngo vuga uti iki kintu jewe ndacemera canke sindacemera ni gute jewe ndakivuga uko ni constitution mu mumuopoza w'ivyiyumviro ntazi turi mu gihugu abantu bapfa ivyo babonye byose mm. kuba ngo unaka yaratowe jewe sintogwe ngo ubwo nyene ngo ntanitwe umuopoza sivyo mm. aha nawe yaca yumva yuko wewe uri mu batavuga rumwe na leta mm. jewe leta y'u Burundi ukwirikira ko runo munsi ndabona ibikorwa bariko barakora hariho bimwe byiza hariho nibindi mbona atari byiza mugabo ni gute ivyo bituma jewe mbumuopoza icyo avuga nacyo ngo ntituvuge ibi bibakora bigaruka hamwe nariko ndavuga ubuzima bwacu bugaruka kukwagiriza gusumba gutahura ibyo jiwe nshoboye aca avuga ati mbega ni kuki yaciye abyivugira ati abantu iwacu batora imigambi ntibatora porogaramu aragize neza kuko nicyo nagumye semerera igihe abantu batora umugambi kuko abantu basangiye ubwoko kuko abantu basangiye iyo bava kuko abantu basangiye umugambwe ejo wewe wumva abo ushobora guhanura iki muri ibyo inyigisho jewe mfise nizo kugira ntahuza abantu umuntu yatoye uku hirya y'ejo nshaka ko abona ko icyo tumeje ahindura ni uko ari nk'ubwo bwenge bumutuma agira ati “Kumva icyo nashaka gushika ko sinakibonye nayo mm. ivyo vy'ibishobisho vy'uko umuntu wese yibaza ngo ngo nidutuke banaka canke dutuke banaka jewe nzokuza ubwenge nkuze umutima wo kutahura kandi ibyo mvuga bizogenda biraje mu ngiro gahoro gahoro hari abantu no munsi kubera hari ibibaba baje yibaza yuko byohinduka kujya mm. kwiragayira mm. ntibikunda mm. intwaro zose ngaha mu gihugu zaraciyeho zikora ibyo bakora ibyo bashoboye mu kirundi bagira bati umuntu aguha icyo afise njyewe uno munsi icyo mfise nicyo bampaye nicyo bashoboye hari gihe nibaza nti mbega ndashobora gusaba ikiruta imishahara ntiza kuko abantu bavuze ibyo bipfuza baremvestisa mu bisata bitandukanye kugira ngo icyo kishoboke gishoboke ha muti ubutungane naho byose bihagarara ni wa mutima udafise umutima mwiza ubutungane wo bukura hehe mm.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 uburundi bwiza buzira igiturire buzira akarenganyo buzira ubwicanyi ni twebwe nyine abarundi dutegerezwa kubikora